ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول فلا تستطيعوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والاعوان ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سميلا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah mana bikin sarki da ya kawo mu wannan gari na irin zumbin da ake cewa ko a muna ƙara gode maka da ya mu lafiya da kuma zaman lafiya kuma muna ƙara gode wa masu gari da mutane da gari da Allah ya sa da muka makwabin suka tambaye mu da hannun biyu domin ba wanda ya ce shekulan fuska ya ce shekulan tabuwa wannan kuma shi ne za su yi yanki ba amma ne mawuzi da ya kamata a ce malamai ya kamawa saboda mutane kusan yanzu suna ɗaukar ɗalibai a wajen kamar malamai to amma wani rashin nonon uwa kan sha na ya rufe abin da yake faruwa shi ne ni ɗalibin ilimi ne wadda ɗalibin makananu in Allah ya sa aka ji kuskure to wuna roƙon jama'a su taimaka a gyara saboda a gudu tsira a gudu tare a tsira tare na farko dai an ni wanzu ya kayi ilimi ne musulmanci yawan ilimi da kuma zagowa a kan dangane da adalili ne kamar yadda muka sani addinin musulunci ya yi tsari da mutane kowanne irin tsari wani bayan wanda yake cewa a hajjar da sallallahu alaihi wa sallama sun ji daɗin kukurkun musulmai annabi da kuma bai bar komai ba har yadda ake tsugunawa a yi ba haya san da ya kai hankali da ku wannan sananne ne a cikin addinin musulunci musulmi ya tsuguna ya ba haya an faɗi yadda zai tsuguna inda zai kalla ya tsuguna ya ba haya ƙarshe ke to ba mataki da musulunci bai yi magana a kai ba dangane da rayuwar dan adam kuma wannan ilimi da ake magana ilimi ilimi ilimi ilimi da ne ilimi ilimi shi ne sanin abu a haƙiƙarinsa imma ta hanyar ka koya imma a sanar da kai imma a koyar da kai ko kuma wani abu makamancin haka na farko dai akwai inda Allah madaukakin sarki yake cewa hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wadanda na'am na'am wadanda suka da ilimi da waɗanda ba su da ilimi shin za su zo daidai to lallai ba za su taɓa zuwa daidai ba Allah madaukakin sarkin ce fari a cikin alkur'ani cewa har yasta wallazina na wallazina la alamu shin waɗanda ba su sani ba da waɗanda suka sani za su zo daidai ba za su san wasu zama daidai ba saboda duk wanda ya san abu bai yi ɗaya da wanda bai sani ba shi ne wani mai baiti yake cewa aljahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani muttabiqan yake cewa shi jahilci wani cuta ne mai kisa wanda yake kashe mutum amma ana maganin sa ne da abu guda biyu ne da ne shine yake ita cewa ilimin min alqur'ani aw min sunnati ko dai ilimi na alqur'ani ko kuma ilimi na sunna to wannan da shi ake maganin jahilci yace wa tabiru zaka al-alim rabbani me yin maganin kuma likitan shine malami wadda yake rainon mutane da ilimi ƙananun ilimi har zuwa manyan ilimi wannan shi ne alimin rabari zai fara karantar da su daga abin da yake ƙasa yana tarbiyyar da su a kayan ilimi wannan shi ne likitan da zai wannan maganin cuta mai kisa na jahilci sannan abin da muka sani ne a tarihi Allah maɗaukacin sarki ya umarci mala'ikunci wa annabi Adam su jada sai shekan ya yi da yake yake ba da hujjar cewa ai shi ya fi annabi adam ai yake cewa ana kairun minhu khalaqata ni min narin wa khalaqatahu min tin ai ni na fi ka halitta ne daga wuta shi ko ka halitta shi daga yunwa sannan su mala'iku ko da aka musu umarni su yi wa annabi adam sujjada kafin a musu umarni su musu sujjada kan da Allah madaukakin sarki cewa in ni ja'ilun fil ardi khalifa lalle zan sanya mamayi a bayan kafa wadda zai zo shi ya tabbatar da shari'a na a bayan kafa sai suka ce a taj'al alfiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima'a wa lam yusabbihu bi rabbika wa yuqaddisu laka suka cewa shin za ka sanya waɗanda za su zo su zub da jini a cikinta su yi ɓarna alhali ga mu ba ma ya saƙo muna yin tasbihi muna tsarkake ka sai Allah ya ce musu inni a alamu ma da alamu ni na san abin da ba sani da Allah ya tashi fifita annabi Adam a kayin mala'iku sai fifita shi da ilimi sai Allah ya ce wa allama Adam al-asma'a kullaha sai Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa gaba ɗaya. Kuma a raba mu'alar mala'ika, waɗannan abubuwan sai Allah maɗaukacin sarki ya bijiro wa mala'iku shi aka tambaye su. Sai suka ce, Subhanaka la ilma lana illa ma allamta. tsarki ya tabbata gare ka ya Allah maɗaukacin sarki. ai ba mu da wani ilimi akan wani abu mu sani ba sai abun da ka sanar da ni to kuma Allah ya riga ya sanar da annabi Adam shi annabi Adam ya samu ilimin abun tuni a wannan lokaci sai aka ce musu aka kira annabi Adam an da ya hundi a sama'i ka ba su labarin sunayen ku ka gaya musu menene sunayen waɗannan abubuwa annabi Adam ya gaya musu nan take Allah madaukakin sarki ya fifita shi a kayan su da ilimi kuma ko yau ko gobe duk wanda yake so ya ci gaba ko gari da suke so ta ci gaba abin da ya dace shi da ilimi saboda muhimmancin ilimi ya fi kudi ya fi kaza ya fi kaza a cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai ilimi bayan ya masa ni'ima na ilimi ya ce ka ce Allah ƙara min ilimi wa rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ƙara min ilimi to ba cewa nan sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi Allah ya ƙara masa kuɗi ba ba ce ya roƙi Allah ya ba shi mata ya ƙara mara mata ba ba ce masa ya roƙi Allah ya ƙara masa eh, abubuwan hawa ba domin suna ɗaya daga cikin ni'imomi wadda Allah madaukakin sarki ya sanya wa ɗan adam sha'awanka sai aka ce kuma sallallahu alaihi wa sallama wa qurratu jibni ilma ce ya ubangiji ka tsara mini ilmi sannan idan masifa ya shigo cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya gaya mana su wane ne suke gano wannan abun masifa ne a lokacin da ƙaruna ya zo shi cikin jama'ansa cikin ado sai wasu suke cewa yi yunzuna alhayata duniya ke. suke cewa ya laita lana misla ma ulqiya qawluna mu na muhazzin azim ke cewa ina ma a ce mu ma muna da irin wannan abu da aka ba wa karuna na dukiya da kawa da ya fito don Allah ke cewa fa karaja alaƙaunin ya fi ya fito cikin jama'ar da cikin adonsa na masu kuɗi da takama sai waɗannan mutane da suke burin rayuwar duniya muke fara ina ma da a ce mu ina ma kamar yanzu kai ne daga mota ta wuce mai tsada sai ka ce ina ma da nawa ne da suka ce ina ma da a ce su ne sai Allah ya maɗaukacin sarki ce ba mu labarin waɗanda suka gano sharri da kuma menene ya bi wannan alkhairi ya laifin ranar kamar ce ba wani inda mu na zuwa jiragen. sai kala da zai ɗin da mai قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يتلقاها الا الصابر Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda Allah ya hore musu ilimi ko kuma sai suke cewa kai ta mutu ai lada da yake wajen Allah shi ya fi akan wannan abu da muke gani a wajen ƙaruna to suwa suka gane matsala ne wannan abu da takama da yake yi masu ilimi to shi jahili ba zai gane ba kuma a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni da neman ilimi a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man saraka tariqan yastamiru fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna duk wanda ya kama hanya da zai nemi ilimi ta wannan hanyar Allah maɗaukacin sarki zai sauƙaƙe masa hanyar da zai tafi gidan aljanna kaga yana ɗaya daga cikin abin da ilimi yake jawa tafiya aljanna wanda kuma duk musulmi burinsa ke sannan Allah maɗaukacin sarki yana faɗa cikin alƙur'ani yake cewa إذا fa innahu alladhina amanu minkum wal ladina utul Allah maɗaukacin sarki yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani sai ya ce wallabi na da ilma da ma waɗanda suke masu ilimi wadda aka ba su ilimi kaga kenan wannan zai ba mu hikimu guda biyu a wajen nan bayan mutum yana da imani imani da zai sa a ɗaukaka darajarsa sannan idan yana da ilimi za a kuma ƙara ɗaukaka darajarsa sannan bayan haka ilimi mutumin da ba ma musulmi ba wadda ba shi da imanin ma idan ya ilimi yana samun daraja akan wanda ba shi da imani ba shi da ilimi mun gane idan ya zama kana da imani kana da ilimi to kayi su kenan ga imani ga ilimi daraja kan daraja sai aka samu akasi ga wani shi kuma bai da imani amma a duniyar cike mai ilimi ne to sai a ba shi daraja na ilimi ne sannan ilimi din ba a ƙayyade mana iyana addinin musulunci kadai ba a hada ilimi na zamani don ya tabbata a nan sallallahu alaihi wa sallama ya tura zai bin sabi ya je shi ya koya yaren yahudawa saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce don ban aminta da su ba haka kuwa ya je shi ya koyo yaren a cikin sati biyu kaji manya ke da wanda kuma wannan shi ma yana ɗaya daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tura mutum ya je shi nemo ilimin yare ku duba yadda yare ke da faɗi har ma zai iya rubutu da karatu a cikin sati biyu wannan kenan to bai halatta wa duk wani musulmi ba ya aikata wani aiki kamar yadda mai ahalari yake faɗa wala ya ilu na ku wato wala ya hillu yin mukannar duk wanda yake an ya zama baligi wanda za a rubuta aikinsa bai halatta gare shi ya aikata aiki ba yake an yi falafilan ya aikata wani aiki ba ce ma iya aiki kawai na sallah ko ne ba kowane irin aiki yanzu ba ko ya zo maka za ka aikata to ka san menene Allah ya ce a kansa me Allah ya madaukakin sarki ya mada kai sai ce wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukumallahi fi kar mutum ya aikata aiki bai halatta gare shi maka aikata wani aiki a zo a tambaye ka wani ni ka da daga kayi dinnan kan akwai hujja ne ya kasa da fada a'a ana neman hujja ne na aiki ana neman ilimin aiki ne kafin a yi aiki wato kayi hukunci ne kafin ka san menene matsala kaga ba za ima ba ana yi neman ilimin aiki ne kafin a yi aiki yake ce wato yaya za ka yi ka samu ilimin sai ce wa alal ulama mutum ya tambayi malamai to wani irin malamai ya ce allazi ne dulluna ala ba'atin lahi malamai eh, yawa eh, ya tambayi malamai waɗanda suke nuni wajen bin Allah maɗaukacin sarki saboda me yasa saboda malamai kashi biyu ne akwai malaman da suna isar da saƙon Allah ne yadda Allah maɗaukacin Allah maɗaukacin sarki ya faɗa wannan su ne ulama'un rabbaniyun kenan akwai waɗanda kuma suna isar da saƙon Allah tare da saƙonsu sannan suna fifita saƙonsu akan saƙon Allah waɗannan su ne ulama su malamin banza kenan Don malamin da zai ji kunya faɗan wani abu na addinin musulunci saboda kar mutane su gudu wata ta wannan ba malamin kirki ba ne don su annabawa da aka turo su akasarinsu da suka zo da saƙon sai a samu mutanensu sun kafurce da dama sun kafurce in an samu masu imani kaɗan ne sai dai mutane annabi yunus ne aka samu su suka yi imani wannan allah ya kansa yake faɗa yake cewa babu wata alƙarya da san imani ba ce eh, babu wani manzo da ya zo wata alƙarya ta yi imani imanin ta ya mata amfani sai dai mutanen annabi yunus lokacin da suka ga tabbas alaba zai riske su sai kakkaɓinsu suka yi imani a daidai lokacin da shi kuwa manzonsu ya fita a cikinsu saboda ransa ya ɓaci ba a ce mara ya fita ba sai ya fita a lokacin da ya fita ya tafi su ko zuwa ga bala'i ya kin karo sai kakkaf suka yi imani sama da mutum dubu ɗari in ji Allah maɗaukacin sarki suka yi imani shi kuma Allah ya jarrabe shi aka zo jirgin ruwa ya makale dole da aka yi kuri'a sai zamana shi ne za a jefa a ruwa ba makawa dan dai Allah maraukacin sarki ya sa haka ne kuwa sai an jefa aka ɗauke shi aka jefa shi a ruwan a lokacin Allah ya ce farta dama hulkutu wa huwa mulim a lokacin kifi ta haɗiye shi yana abun gargi me abun zargin ya tafi ya bar mutanensa muhammad shahid dai dukkanin annabawa suna zuwa da saƙon musulunci ba sai abun yayi wa su daɗi ba kun gane ko lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi ya samu mushrikan makka suna da gumaka wajen ɗari uku a cikin ka'aba banda wanda yake cikin gidajensu banda wanda yake cikin aljihunsu banda manya-manya da aka kafa a gefen gari banda su sai ya zo ya ce musu la ilaha illallah a da suka tashi suka ce a ja'alal ali hatta ilahan wahida inna hadha la shay'un yanzu ya zo shi kudu ba alloli ta ko'ina ta aljifai ta cikin eh, ka'aba ta ina gaba ɗaya ya zo ya Allah guda ɗaya ne kai wannan ya zo da abin mamaki nan ko suka saka shi a gaba to idan ana so ne idan mutum zai tambayi ilimin ka tambaya a wajen malami na Allah ba malamin da yake kira zuwa ga kansa ba mun gane ko domin Allah maɗaukacin sarki ya tsinewa duk malamin da ya san gaskiya ya koyi a ma inna ne ya kuru na ma'an nan إن الذين يكفرون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعلى التواب الرحيم Allah ma maɗaukakin barci ke cewa inna da biyu ya tunura ma an zanna da bayyana wannan ba ko ya shafi dukkanin wanda ya an gaskiya ya san abin da Allah ma maɗaukakin sarki ya sauke sai ya koye shi da gangan yake cewa inna da biyu ya tunura ma an zanna da bayyana ce wal kura lalle waɗanda suke koye abin da muka sauke na hujjoji da shiriya kujojin da Allah madaukakin sarki ya saukar na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayoyin alqur'ani da aka sauke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ka sani sai ka koyi sai Allah madaukakin sarki yake cewa ulaika da Allah madaukakin sarki ya tsine wa waɗannan mutane Allah ya ƙara da cewa masu tsinuwa ma sun tsine musu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wani hadisi yake cewa khatamul ilmi yal'aluhu kullu shay'in hatta al-kitabu Me koya ilimi duk wani halittu Allah suna tsine masa albarka har kifi da yake cikin kogi kuma illa ne to irin wannan malamin ba su ake tambaya ba ka dubi malamin da Allah ne a gaban ka tambaye shi to nan ne za ka samu ilimi sannan abun da ya shafi ilimin addini din yaya za ka yi ka samu ilimi kuma ya ma amfani muhallu shani yadda za ka yi ka samu ilimi da zai ma amfani shi ne ka kyauta ka a wajen neman kamar yadda ina sa'adi yake cewa wa niyyatu shakul bi sa'il al-amal biha salamu wal afadu lil amal niyya sharaɗi ne ga dukkanin abubuwa dukkanin aiki niyya sharaɗi ne sai ka yi niyya mai kyau idan ka yi niyya mai kyau insha Allah Allah maɗaukacin sarki zai albarkaci iliminka sannan ka yi niyya cewa za ka yi ilimi ne saboda ka bauta wa Allah ka tsira in an samu wasu mutane sun amfana da iliminka sun tsira ka ci riba don annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ma tamu adam in qala amaluhu illa min salati yake sadaqatin jariyati aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u lahu yake cewa idan dan adam ya mutu ayyukansa gaba daya sun tsaya sai dai sadaqatin jariyati sadaka mai gudana ka kafa bishiya ne ka gina masallaci ne ka toni rijiya ne waɗannan duka matukar ana amfanuwa da su to duka wannan ka yi sadaka da gudana ko bayan ka mutu za a dinga kai ma ladan sai aka ce annan ta mara sanar da ce au ilimin yanke ko ko ilimin da karantar bayan ka mutu ana ta amfanuwa da shi adadin wanda suke amfanuwa da shi adadin yadda lada ne dinga zuwa muhammad shayi kun ga in ka yi ilimi domin ka tsira kuma ka samu wani ya tsira sanadin dinga? wannan yin za ka samu ta noma sadaka mai gudana wannan abun da ya shafi shi niyya din na aiki da ilimi a ilimi yin ilimin idan ka yi ilimi domin duniya Rabbi sallallahu alaihi ya tabbatar mana cewa a wani hadisi ko kaushin aljanna ma ka idan ka yi ilimi domin duniya don kawai ka shahara to ko ƙanshin aljanna ba ka ji to ka ni a fara kenan wannan na gaba abin da ya shafi hanyar neman ilimi ya ake neman ilimi wani malami yake cewa a kan lan tanalu ilma illa bi sifati bi sittatin zaka'un wa ilmun wa bulgatun wa sibarun wa bulgatun wa insani ustadin wa ulu zaman ba za ka samu ilimi sosai ba sai ka haɗa abubuwan guda shidan nan ya ce zakawo ya zama kana da kaifin basira wa irsu kuma ka zama kana kwaɗayin ka zama mai ilimi kana da hoɓɓata wa irshadu ustazin da kuma ka samu malami da zai dinga nuna ma ga yadda abun yake wa kuma zamanin sannan kuma bulgatun sannan ya zama kana da guduri kana da ɗan kuɗi ko kuma ya zama kana da dai hanyar da za ka yi ka yi karatu na ko waɗanda suna so su yi karatu to amma babu hali ba zai iya ya zai karatu ba ga gida ga sauransu to kaga ba zai yi karatun harshen ba sai ya iya da dai gwargwaron ba akwai wanda kuma yana da kuɗi zai je shi karatu amma ba shi da alfil ba yi sha'awar abin ba yi sa abin a ran shi ba sun ta mace ce wannan shekaru sun ce amma dai bari mu gani ga shi yana da kuni ga lokaci amma ba zai ba ko kuma yana da kuni yana kwaɗayin abu amma me ba zai samu malami da zai karantar da shi ba shi ne irshadu ustazi sai ya zama ya taƙaita kansa kawai iya ga ya wajen wane bai ba. to sai zama a nan ya yi asarar karatu waɗannan zama kuma dole karatu sai an ɗauki tsawon zamani zai ya fi zama mutum ya zo shi yana karatu ko yana karantarwa da gaske yana karantarwa a ƙalla da ya kaɗan zamu ya ko shekara goma ya fara karatu na jama'a akwai waɗanda Allah maɗaukacin sarki yakan musu baiwa sai ka ga yawo ne ƙarami ya yi karatu sosai wani ana samu amma mafi yawa in kana so ka zama da biya tara karatu dole za ka ga an ɗauki tsawon lokaci a wannan hanyoyi guda shida ka zama kana da niyya ɗin kana da a shi ne alfir kana da kuma kaifin basira akwai wanda yana da ƙoƙari yana son ya yi ɗin amma ba ba ya samu ilimin sosai ba saboda bayi da kaifin basira sosai in ya yi sai ya dawo ba har can ba Allah maɗaukakin sarki ya gani yanka kuma in Allah ya so sai ya sanja maka ya zama na kai jin basiran ya zo shi amma kar mutum ya kasalance ya ce a'a ai gaskiya wannan abu gaskiya ya suwa ne a'a don farko abu Allah maɗaukakin sarki cewa yake cewa alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ka sani farko tukuna ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai aka fara kawo karmar ka sani kafin baka zartar da komai kenan ka sani dole ne al'ilmu qabla al'amal aiki kai ya gabaci ilimi an fi so ilimi ya gabaci aiki to nan ne aiki zai wannan to dama mutane suna bata ne ko girman kai yana samun ne a daidai lokacin da za su yi aiki ne su tafi suna neman wata hujja kayi aikin ka ne ba Allah ya kai ka ba ba manzo Allah ya kai ba amma yanzu tun da ka yi ba za ka janye wa ka tafi kana neman shubuha da zai tare maka to wannan sai ya jawo ka yi aiki kafin ilimi sai kina ta biyo babban abin da ya ce duk wani musulmi da zai aiki ya tabbatar da ya yi aiki da abin da ya karanta kar ka yi aiki da abin da baka sani ba kawai ka aikata ko ka ga wani yayi kawai ya kai in ka ga yayi tambaye shi ina na addini ne ya eh, tambaye shi ya gaya maka in ya gaya maka sai ka aikata wannan ilimi kenan ilimi ne Allah madaukakin sarki da ya ba wa wasu sai ya ce lalle mun ba wasu da ilimi Allah madaukakin sarki yake cewa walakar atina dauda wa sulaimana ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس إنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ووسع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا عتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهضمنكم سليمان لا يهضمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Allah madaukakin sarki da ya ba wa annabi Dawuda da Suleiman ilimi sai ke cewa lalle mun ba wa annabi Dawuda da ɗansa Suleiman ilimi. Amma a cikin Alƙur'ani ba a samu inda Allah madaukakin sarki yake cewa lalle mun ba wa wane dukiya ba. Ya ba shi dukiya ɗin yana nuna yamar ni'ima da ita. Tare cewa Allah ya ce lallai ya ba wa karuna karuna yana da dukiya Allah ya faɗi dukiyarsa amma ne yana mai zarginsa amma annabi dauda da annabi suleiman Allah yake cewa laqad atina dauda wa suleiman ilma hakika mun ba wa annabi dauda da annabi suleiman ilimi wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin sai suke cewa mu gode wa Allah da annabi Dawuda, da annabi Sulaiman din suke godiya wa Allah da ya fifita su a kayan sauran bayansa mu'mine da ilimi yana ɗaya daga cikin ilimi da Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Dawuda da Sulaiman shine Allah ya ba wa annabi Sulaimana da eh, yanayin yadda zai ji maganar tsuntsaye ayoyin da muka ji malam ya karanto yake cewa hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahdimannakum sulaymana wa junuduhum fa hum la yashkurun zuwa karshe ne shi annabi Sulaiman din da ta gama magananta ita wannan tururuwa din Allah ya sanar da shi magananta ina ɗaya daga cikin ilimin da Allah madaukakin sarki ya bashi da ta gama ta yake cewa ya gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya fifita su a kayan sauran bayansa ne. sannan Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari dai akan annabi suleiman ɗin a cikin alkur'ani yake cewa lokacin da wannan mata wanda ake cewa Balkis wadda take mulki a ƙasar Yemen annabi Sulaiman yake cewa a kawo masa gadonta waye ne ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin waye ne a cikin ku zai kawo mini gajin mulkin nata da hudu da yake faɗa ne kafin su zo suna masu yin kauya sai aka samu wani kadarin aljani shine ifritu min aljinni yace ana atika bihi qabla an taqumu min maqamik ni zan zo maka da wannan gadon mulkin nata kafin ka tashi a wajen zaman kanka saurari ka jaki ilimi kala nabi da mu ilmun min alkitabi wanda kuma Allah madaukakin zaki ya sanar da shi ilimi na littafi wasu malamai suka ce shine ismullahi da'aba sai ke cewa ana atika bihi qabla an yartadda ilayka dawo ni zan zo maka da shi kafin ka kyafta ido wanda ya ce kan kasa shi inda kake ce inni alaihi laqawiyun an yace ina da karfi iya magana yana da ƙarfi sai shi ko mai ilimi yake cewa ana atika biyi kabla an yartar da ka ɗafi ni kuma zan zo maka da shi kafin ka ƙyaftare kawai falon marawa mu ta irin inda iya buɗe da kuwa ya ga nan gadon a ajiye ya kawo ne wannan ana fi nuna maka fifikon ilimi a kayan ƙarfi na gangan jiki da duk wani technique to ilimi yana gaban shi sanadin ilimi ya kawo masa shi kafin ya koyi wanda ko ya ce kan ya tashi wa ya sani tashin ba ya tashi ko ya yi mani ne ba sani ba to babban abu ne ilimi yi mu yi iya kokari musamman na ibada din nan kada mu gabatar da ibada kafin ilimi a nan ne ake samun basar na gaba ɗaya ma duk lokacin da ta gabatar da ibada kafin ilimi to ka yakin banza saboda me saboda ka aikata abun da ba umurce ka ba ƙarshen ta ko ko kai abun da baka sani ba to ya zama wajibi a dukkanin musulmi kan ya aikata ibadansa ya tabbatar yana da ilimi ilimin addini kuma ana neman sa ne a wajen malamai malaman Allah ina maimaita wannan ne saboda akwai waɗanda kai ka san wannan ba malamin Allah bane akwai wanda ka sani wannan dattijo malami ne na Allah in ka je ka tambaye shi zai gaya maka ganin hukuncin tsarki da alwala to ka je ka tambaye shi wannan hukuncin, din in ya gaya maka zo maka aiki yanzu ka yi aiki ne. na ga sakatare ya tsaya tare cewa abubuwan ne kashin da ba zai ba ah, abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abin da kuma muna kuskure Allah mana kusurin sarki ya yake mana muna roƙon bayan Allah idan an ji kuskure muna roƙon a taimaka kuma da dama kamar da dama an zai hanku ɗalibin ilimi ne kawai garaje ne aka yi aka kwafo shi kuma haka sababbin wani ne na shaɗu Allah ilaha illa anta nan ta mutunuka wadda su ne ne

मदीने को कौन से जाएगा उनके सेवा का जाएंगे वहाँ कोई